Fjala është për dy virtyte të mëdha, të cilat njeriun e madh e bëjnë akoma më të madh, të cilat njeriun i cili ka pushtet, i cili ka autoritet, ka famë, ka arritur, mund të ketë edhe qasje në pasuri e kështu me radhë, nëse i posedon këto dy virtyte, ato me të vërtetë njeriun e bëjnë akoma më madhështor. Fjala është për bujarinë dhe dorëlirësinë e të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, si virtyt i parë, dhe për modestinë dhe afrinë e tij me njerëzit si virtyt i dytë. Në të vërtetë, trajtimi jonë i këtyre dy virtyteve, ashtu sikur edhe trajtimi i kësaj teme në tërësi, është vetëm një tentativë për të shëndritur, për të ndriçuar diçka nga aspektet e këtyre virtyteve dhe assesi nuk është tendencë për të folur çdo gjë rreth saj për arsye se një gjë e tillë është e pamundur. Megjithatë, shpresojmë se në minutat në vijim prej virtyteve shumë madhështore dhe shumë të çmuara të të dërguarit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Fjala është për virtytin e bujarisë apo dorëlirësisë. Në të vërtetë, njeriu do të jetë në gjendje që t'i qesë në shesh virtytet e veta, anët e veta pozitive, vetëm atëherë kur ka mundësi që ta bëjë të kundërtën. Për shembull, bujaria dhe dorëlirësia është një virtyt shumë i çmueshëm për të gjithë njerëzit. Mirëpo, kur njeriu i pasur arrin që vërtet të jetë i këtillë, atëherë s'ka dyshim se kjo e bën atë më madhështor. Ndërsa, nëse njeriu nuk është i pasur, por përkundrazi, është i varfër dhe prapëseprapë me gjithë nevojat që ka, me gjithë mangësitë që ka në aspektin material, ai arrin të bëhet dorëlirë, arrin të bëhet e, altruist, bamirës i madh, të mos kursejë asgjë prej vetes, atëherë s'ka dyshim se tek i varfëri bujaria dhe dorëlirësia është virtyt akoma më i çmuar, për arsye se ai ka nevojë për vete e mundësitë shumë pak i lejojnë që t'u japë të tjerëve. I këtillë ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në të vërtetë, në të gjitha virtytet dhe në të gjitha aspektet pozitive të personalitetit të tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte arritur kufirin e skajshëm, kufirin e fundit të mundshëm të përsosmërisë njerëzore. Respektivisht, ai arriti me virtytet e tija të shkojë aq larg saqë kam bindjen se nuk ka njeri, as nuk ka pas para tij e as nuk do të ketë pas tij, që do të arrijë atë kufi të ngritjes shpirtërore, të vetmohimit, të të liruarit dhe të dalurit nga kthetrat e egos dhe unit. Të gjitha këto dimensione i tejkaloi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ai në mënyrën më të mirë e kuptoi se për çka vlen pasuria, për çka vlen e gjitha ajo që njeriu mund ta ketë në pronësi gjatë jetës së tij të kësaj bote. Ajo është vetëm një mjet dhe assesi nuk bën të shndrohet në qëllim dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në asnjë moment të jetës së tij nuk lejoi që prona, pasuria, ajo që ka njeriu të kalojë në qëllim. Ajo gjithnjë mbeti mjet dhe tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai në fillim ishte mjet për mirëqenien e të tjerëve e pastaj për mirëqenien e tij personale. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte gjithnjë i pajisur me këtë virtyt dhe në formë dhe mënyrë shumë të theksuar. Ai gjithnjë ishte bujar. Mirëpo ajo që vlen të theksohet është se në kohra më të veçanta, në kohra më të vlefshme, ai ishte akoma më bujar. Transmeton Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë i dërguari i Allahut ishte njeriu më bujar. Mirëpo ai bëhej akoma më bujar në kohën kur vinte muaji i bekuar i Ramazanit. Ngase në atë kohë ai kishte takim me Xhibrilin dhe së bashku e mësonin respektivisht së bashku e përsërisnin Kur'anin dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte më bujar dhe më i bekuar sesa një erë, sesa një frymë e këndshme të cilën e dërgon Allahu i madhëruar e prej të cilës begatohen të gjitha gjallesat. Kjo ishte bujaria e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Rëndom ai ishte në piedestalin e bujarisë. Në kohë të zakonshme ai ishte numri 1 i bujarisë. Mirëpo në kohë të veçanta dhe të vlefshme ajo bujari tek ai shtohej edhe më tepër dhe në këtë formë ajo që ai ka arritur për të tjerët, për njerëzit e rëndomtë, bëhej e paarritshme. Mirëpo, edhe pse është e paarritshme, ajo duhet të synohet dhe duhet të jetë e dëshiruar. Bujaria e tij vinte në shprehje në të gjitha aspektet e jetës. E, ne shohim edhe vërejmë gjatë jetës sonë të përditshme se njerëzit vërtet dallojnë kur është në pyetje bujaria. Disa prej tyre ndoshta nuk u dhimbset pasuria, mirëpo nuk janë shumë të gatshëm të prishin komoditetin e jetës së tyre për të ndihmuar të tjerëve nëse ka nevojë me ndonjë aktivitet fizik. Disa syresh ndoshta nuk janë në gjendje që të investojnë prej autoritetit dhe famës së tyre për mirëqenien e të tjerëve. Nëse shkojmë akoma më tutje dhe flasim për shëndetin, për mirëqenien personale, apo flasim për jetën dhe gjakun e njeriut, atëherë do të vërejmë se shumica e njerëzve me të vërtetë janë shumë kopracë. Të paktë janë ata të cilët vërtet janë në gjendje edhe jetën ta japin, ta flijojnë, ta sakrifikojnë për të mirën e përgjithshme. Megjithatë, Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem edhe në këtë kishte kaluar një distancë shumë të madhe dhe ishte bërë i paarritshëm. Muhamedi sallallahu alaihi sallam dëshmoi me praktikën e tij se vërtet atij nuk i dhimbsej as jeta e tij e as shëndeti i tij. Disa herë gjatë jetës së tij u rrezikua jeta e tij vetëm e vetëm se donte që ideali me të cilin jetonte dhe për cilin jetonte, të cilit i shërbente, me të cilin ishte dërguar dhe ishte zgjedhur si pejgamber, që ai ideal të triumfojë, ashtu sikur edhe ndodhi. Gjatë kësaj sakrifice, gjatë këtij aktiviteti, dy dekada e ca vite, ai u lëndua, ai u plagos, ai u gjakos, Megjithatë, e tërë kjo nuk e ndali atë nga dëshira për të arritur realizimin e asaj që synonte. Në të vërtetë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dha shembullin më të mirë se si për çështje madhore njeriut nuk bën t'i dhimbset as jeta, as shëndeti e mos flasim më për gjëra të tjera të cilat i posedon. Në anën tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte mobilizuar tërë autoritetin e tij, tërë famën që kishte, tërë respektin dhe dashurinë që kishin njerëzit ndaj tij, që ta vinte në shërbim të të tjerëve. Njëherë transmetohet se paskan qenë një çift bashkëshortor, të cilët e kanë pranuar Islamin, janë bërë muslimanë. Mirëpo, ashtu rrodhën rrethanat që bashkëshortja të fitojë lirinë. Pronari i saj në një farë mënyre e liroi. Dhe asaj iu mbush mendja se është bërë e pamundur që të jetojë në kurorë me njeriun i cili akoma është në skllavëri. Domethënë, ajo u lirua, ndërsa burri i saj mbeti në skllavëri. Dhe ajo mendoi që të ndahet prej burrit të saj. Këtu intervenoi Muhamedi sallallahu aleyhi sallem dhe iu lut që të mbeten në kurorë, që të vazhdojnë jetën e tyre bashkëshortore, për arsye se vërtet fakti se burri është akoma skllav, ndërsa gruaja është e lirë, është një sakrificë, po megjithatë jeta e tyre bashkëshortore nuk është e pamundur. Dhe kësisoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ia mbushi mendjen asaj gruaje të mirë që të vazhdojë të qëndrojë në bashkëshortësi me burrin e saj të deriatëhershëm. Kështu e mobilizoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam autoritetin që kishte tek njerëzit për t'i pajtuar ata, për t'i afruar ata, për t'i këshilluar që të zgjedhin atë që është më e mira dhe më e dobishmja për ta. Mirëpo, jo vetëm këtu përfundon mobilizimi i autoritetit të tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe autoritetin që ka dhe do të ketë në ditën e gjykimit tek Allahu fuqiplotë do ta përdorë për të mirën e përgjithshme. Në transmetime autentike qëndron se prej momenteve të ditës së gjykimit është se kur njerëzit të ringjallen do të dalin para Allahut fuqiplotë dhe do të presin për të gjykuar edhe për të dhënë llogari. Mirëpo po ajo do të pri, ajo pritje do të jetë e gjatë edhe e mundimshme. Kësisoj njerëzit do të kërkojnë rrugëdalje, do të kërkojnë zgjidhje, do të qajnë hallin e tyre tek njerëzit për të cilët mendojnë edhe kanë bindje, edhe e dinë se janë me të vërtetë njerëz me autoritet dhe të afërt tek Allahu fuqiplotë. Shkojnë te Ademi alayhis salam, shkojnë tek Nuhi, tek Ibrahimi, tek Musa, tek Isa e kështu me radhë, megjithatë çdonjëri prej tyre Arsyetohet se ka diçka që e pengon për t'u marrë me këtë punë. Ndërsa kur ata vijnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk ngurron për asnjë çast, por mirret me çështjen e shefatit, me çështjen e angazhimit për të ndërmjetësuar tek Allahu për mirëqenien e përgjithshme. Madje ai në një hadith thotë li kulli nabiyyin da'watun mustajabah qad da'a biha fastujiba lahu. Secili i dërguar e kishte të deponuar një lutje që ishte lutje e pranuar me garancë. Do të thotë çdonjëri prej tyre e kishte një lutje të cilën Allahu ia kishte garantuar se do ta pranojë. Dhe ata e shfrytëzuan atë. Do të thotë e bërën atë lutje dhe ajo lutje u pranua, ndërsa për vete thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Fa ja'altu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah." Ndërsa unë e kam lanë lutjen time për të cilën kam garancë se do të më pranohet, që të jetë ndërmjetësim për umetin tim në ditën e gjykimit. Pra, ka pas mundësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta shfrytëzojë atë lutje për ndonjë situatë të rëndë në të cilën ka qenë që Allahu t'i ofrojë rrugdalje dhe ashtu do të ndodhte. Ka pas mundësi për ndonjë skamje që Allahu t'i t'i t'i dhurojë pasuri. Ka pas mundësi që prap në jetën e kësaj bote ta shfrytëzojë për të mirën e përgjithshme, për mirëqenien e muslimanëve e kështu me radhë. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë i vetëdijshëm për vështirësitë e ditës së gjykimit e ka deponuar atë lutje për atë ditë kur njerëzit vërtet do të kenë më së tepërmi nevojë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë bujar edhe në aspektin material. Ai nuk kursente asgjë që kishte. Edhe përkrahas, edhe përkrah nevojave të mëdha që kishte, duke e pas parasysh se ai jetoi në varfëri. Jeta e tij prej fillimit deri në fund ishte skamje. Në asnjë moment nuk transmetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pasur jetë luksoze, madje edhe atëherë kur ka pasur mundësi që ta bëjë një gjë të tillë. Gjithnjë ka jetuar jetën skajshmërisht të thjeshtë, me minimum të shpenzimeve, me minimum të gjërave të cilat i nevojiten njeriut për jetën e tij. Megjithatë, edhe pse ndoshta kushtet ekonomike dhe materiale nuk i ofronin Ai prapëseprapë asnjëherë nuk tha jo, asnjëherë gjatë jetës së tij, nëse dikush i ka kërkuar diçka, edhe nëse vetë ka pas nevojë për atë gjë, ai kurrnjëherë nuk ka thënë jo. Njëherë erdi një grua dhe i solli të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, një gunë të cilin, të cilin ajo vetë e kishte thurur, enkas për Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Dhe ia dhuroi atij i tha ja ja Rasul Allah, o i dërguari i Allahut, unë e kam thurur këtë gunë në mënyrë se ti ta veshësh se e shoh se ke nevojë për të. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pranoi atë dhuratë dhe filloi ta veshë atë gunë. Një ditë e pa njëri prej sahabëve edhe i tha, o i dërguari i Allahut, a do të ma falësh atë gunën të cilën e ke veshur se me të vërtetë qenka shumë e bukur. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam normalisht nuk i tha jo. Hyri në shtëpi, e zhveshi, e paloi dhe ia dhuroi atij atij personi i cili ia kërkoi. Shokët përreth e qortuan. I thanë, o njeri, a e di se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për atë për atë gunë. kishte nevojë për atë petk të cilin e kishte veshur. Dhe ti ia kërkove duke qenë i vetëdijshëm se ai kurrëherë kurrëherë nuk thotë jo. Ti ia kërkove duke e pas parasysh se ai asnjëherë atë që i kërkon diçka nuk e kthen. Pse e bëre një gjë të tillë? Do të thotë është dobësi nëse e ke parasysh se një njeri kurrë nuk thotë jo, edhe e di se do të ta falë një gjë, Njëkohësisht kur e ke parasysh se ai ka nevojë për të, është dobësi t'ia kërkosh, ngase e ngushton e, e qet në pozicion në të cilin jo nuk do të thotë, kërkesën tënde nuk do ta refuzojë, por veten e vet do ta lejë keq me atë gjest të cilin do ta bëjë si përgjigje për kërkesën tënde. Ai i qortuar nga shokët e vet tha për Zotin nuk pata për qëllim që ta vesh që ta vesh atë gunë edhe të ngrohem me te, mirëpo kisha për qëllim që kur të vdes ajo gunë të cilën paraprakisht e kishte veshur i dërguari i Allahut, ajo të bëhet qefini im. Dhe sipas transmetimit kështu edhe ka ndodhur. Pasi ka vdekur ai njeri, është mbështjellur me gunën të cilën ia dhuroi i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Kjo bamirësi e skajshme, kjo bujari dhe dorëlirësi e pashoqe në të shumtën e rasteve ishte altruizëm, në të shumtën e rasteve ishte gatishmëri për të dhënë ate për cilën personalisht njeriu vetë ka nevojë. Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, sikurse thamë, ishte i këtillë. Gjithnjë jipte atë që që kishte nevojë edhe pse asnjëherë nuk transmetohet se ai të ketë ketë pasur në pronësinë dhe në posedimin e tij ndonjë gjë për cilën nuk kishte nevojë. Megjithatë, prej këtij virtyti të madh u inspiruan edhe shokët e tij. Ata për cilët Allahu i madhëruar thotë: "Ue juthiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa." Dhe ata i japin përparësi të tjerëve para vetvetes, edhe pse vetë kanë nevojë për gjërat e tyre. Dhe kjo është me të vërtetë një shkallë shumë e lartë e bamirësisë, ngase bamirësia në esencë është një gjë të cilën njeriu e jep kur nuk ka nevojë ose e jep tepricën prej pasurisë së vet ose tepricën prej mundit, prej kohës së vet e kështu me radhë. Megjithatë, Nëse njeriu është në gjendje të shpenzojë, edhe të japë, edhe t'u ndihmojë të tjerëve, duke e lënë veten keq, atëherë kjo me të vërtetë është një shkallë shumë, shumë e lartë e bamirësisë, të cilën të cilën në përgjithësi njerëzit shumë vështirë do të kenë mundësi që ta arrijnë. Megjithatë, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e praktikuan, ajo u bë letërnjoftimi i tyre për të cilin foli Allahu fuqiplotë në Kur'anin famëlartë dhe për këtë ata ishin të inspiruar nga vetë personaliteti dhe sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte bujar dhe dorëlirësia e tij vinte në shprehje në të gjitha kohët në të gjitha situatat, edhe atëherë kur kishte pak, edhe atëherë kur kishte shumë, edhe atëherë kur ishte situatë e vështirë, po edhe atëherë kur Allahu Azze ue Xhel u dhuronte me bollëk. Një situatë e këtillë ishte pas betejës së Hunejnit. Ishte një betejë shumë e madhe edhe shumë e rëndësishme në islam pas çlirimit të Mekës. Megjithate, si pasojë e kësaj beteje, muslimanët fituan dhe përvetësuan shumë prej lufte. Ajo normalisht duhet të institucionalizohej dhe duhet t'u ndahej luftëtarëve në mënyrë të barabartë, por jo në anarki, edhe jo pa kurfar rregulli, por një gjë të tillë do ta bënte kryekomandanti burri i shtetit, e ai ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht prej kësaj mbetej një pjesë për të mirën e përgjithshme dhe për shpenzimet e përgjithshme. Paramendoni kur njerëzit u tubuan përreth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për të kërkuar pre nga për të kërkuar pjesë nga preja e luftës. Ata atë shumë e shtrënguan, atë shumë u grumbulluan rreth tij, saqë dikush ia kapi ridain, mbulesën e sipërme të trupit dhe ia hoqi prej trupit duke kërkuar prej tij, na jep, na jep, na jep. Në ato momente, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju tha, a atuni ridai, ma ktheni mbrapa ridain tim, se pasha Allahun, çdo gjë që kam, do t'ju jap. Madje do të shihni se unë nuk jam as koprac, as gënjeshtar e as frikacak. I ka përmendur tri cilësi të cilat nuk guxon në asnjë mënyrë t'i ketë një burrë shteti. Në asnjë mënyrë t'i ketë një lider e ato janë frika, gënjeshtra dhe kopracia. Pra me këtë ai edhe teorikisht, por edhe praktikisht dha shembullin më të mirë se si duhet të jetë njeriu i madh. Bujaria e tij vinte në shprehje me të gjithë njerëzit, jo vetëm me ata që i donte, jo vetëm me ata që i kishte të afërt, jo me ata, jo vetëm me ata të cilët mendonin sikur ai, madje jo vetëm me muslimanët, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i mirë, Ishte bamirës, ishte bujar ndaj të gjithëve. Ai në mënyrë të veçantë shfrytëzonte bujarinë e vet për t'i afruar të largëtit, për t'i për t'u pajtuar me armiqt, për t'i miqësuar kundërshtarët. Dhe në këtë formë ndodhte që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ta legjitimojë respektivisht ta praktikojë një gjë të cilën Islami e ka legjitimuar, e ajo është t'u japësh atyre të cilët dëshiron të pajtohesh me ta. Allahu i ka quajtur në Kur'an wal muallafati qulubuhum. Ata zemrat e cilave e cilëve dëshiron t'i pajtosh edhe t'i afrosh kah vetja. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë shteg e ka shfrytëzuar në mënyrë të mrekullueshme. Ai u jepte të gjithëve, u jepte edhe kundërshtarëve të Islamit. Një shembull të këtillë e kemi te Safuan ibn Umeje. Ky ishte mushrik i cili më vonë u bë musliman. Safuani rrëfen për veten e vet dhe për raportin e tij me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ai thotë: "Më dha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shumë pasuri. Megjithatë, ai akoma ishte njeriu më i urrejtur tek unë." Dhe vazhdoi të më jepte, vazhdoi të më jepte, vazhdoi të më jepte, derisa më ngopi, derisa më bëri të kënaqur, derisa ai arriti të bëhej njeriu më i dashur tek unë. Dhe bujaria është një gjë e cila vërtet ndikon në shpirtat e njerëzve, vërtet ndikon posaçërisht në ndërrimin dhe ndryshimin e pozicionimeve edhe qëndrimeve negative që njeriu mund të ketë ndaj dikujt. Nëse dikujt i jep, do ta afrosh atë më tepër dhe kësisoj do t'i tejkalosh të gjitha barrierat dhe ai njeri pasi që mund të ketë qenë shumë i largët prej teje, ai do të bëhet i afërt, pasi që të ketë urrejtur, ai do të dojë, pasi që ka qenë armiku yt, ai do të bëhet miku yt, pasi që ka qenë kundërshtari yt, ai do të shndërrohet në një dashamirë shumë të sinqertë. Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me te, transmiton, çdo gjë që i është kërkuar Muhamedit sallallahu aleyhi sallem, ai e ka dhanë, dhe kurrnjëherë nuk nuk ka refuzuar, kurrnjëherë nuk e ka ndalur dorën, kurrnjëherë nuk ka ndodhur që ai të ketë e të mos japë. Thotë ka ardhur një njeri dhe ka pa në mes dy bregoreve një tubë shumë të madhe të dhenve. Dhe kur e pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se ai po i shikon ato, i tha a po të pëlqejnë? Tha po vallahi shumë po më pëlqejnë. Thotë a kishe pasur dëshirë të posedoje ashtu diçka? Thotë po për Zotin do të dëshiroja. Tha krejt ato janë tuat. Ja, ia dhuroi atë tufë shumë të madhe të panumër të dhenve. Ai njeri i mori ato dhe u kthye te fisi i vet. Dhe filloi të thotë, o populli im, shkoni te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ai ishte aq bujar. Ai po jepte aq shumë saqë vërtet Pas një takimi me të, njeriu nuk kishte nevojë më t'i frikësohej varfërisë. Paramendoni, një njeri me një gjest të vogël, me një gjest të thjeshtë, ta kuptojë se vetëm një takim i nevojitet me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe njeriu më në jetën e tij të mos i frikohej varfërisë. Një gjest i këtillë, të cilin e bëri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i dhuroi atij njeriu një tufë të madhe, ajo për neve mund të duket shumë e madhe e dhenve, mirëpo nëse krahasohet me të arriturën pas kësaj dhurate, pas këtij donacioni, e vërejmë se ajo ka qenë shumë e vogël dhe në zemrën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe shpirtin e tij me të vërtetë ka qenë dhuratë e vogël, për arsye se të arriturat pas saj ishin shumë të mëdha. Ai njeri pas një takimi shumë të shkurtër me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, u shndërrua në një misionar, u shndërrua në një thirrës, i cili shkoi edhe komunikoi thirrjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë fisit dhe popullit të vet, o popull, bëhuni muslimanë, o popull, shkoni te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se ai po jepte aq sa pas asaj njeriu nuk do të kishte nevojë që t'i frikohej varfërisë. Kishte raste kur veprimet e këtilla vërtet ndikonin ndoshta që njerëzit të mos jenë sa duhet të sinqertë. Kishte raste kur njerëzit shkonin dhe shtireshin se e kanë pranuar islamin, por nuk ishin të sinqertë dhe këtë e bënin vetëm për të përfituar materialisht nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, edhe pse ai i dinte këto, kurrnjëherë nuk e ndalte dorën. Madje, ai vazhdonte me ta duke u dhënë dhe duke i pasuruar dhe duke u dhuruar, saqë edhe ata që e pranuan islamin të motivuar nga interesi i ulët material, edhe ata pas një kohe u shndërruan në pjesëtarë shumë të sinqertë dhe shumë të devotshëm të islamit. Pse? Për arsye se bamirësia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, bujaria dhe dorëlirësia e tij ndikoi që me të vërtetë ata të shndërrohen në të këtillë. Nga njerëz të motivuar nga interesa të ulta, të shndërrohen në njerëz shumë të devotshëm. Nga njerëz të cilët nuk shihnin gjë përtej pasurisë edhe të mirave materiale, të shndërrohen në njerëz të idealit dhe të të mirave të përgjithshme. Çdo gjë që posedonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë parimore e kishte mobilizuar dhe e kishte nënshtruar për të mirën e islamit dhe të muslimanëve. Nganjëherë ndodhte që atij t'i vinin gjëra, t'i vinin dhurata të dedikuara personalisht për te. Megjithatë, ai ato edhe nëse i pranonte, për arsye se është virtyt që njeriu ta pranojë dhuratën, ato nuk i mbante për vete. Ato gjithnjë ua jepte të tjerëve. Do të thotë për të mos ofenduar dhuruesin, ai e pranonte dhuratën, megjithatë kurrnjëherë nuk dekpo, nuk depononte dhe të gjithë derisa shikojmë, derisa shfletojmë dhe hulumtojmë në biografinë e tij, e vërejmë se ai kurrë nuk ka pas diçka të madhe në pronësinë e tij. Ngase tërë atë që kishte, tërë atë që i vinte, tërë atë që Allahu ia mundësonte që të ketë në posedim, e kishte mobilizuar për të mirën e përgjithshme, ose për aspektet caktuara të islamit, ose për ndonjë individ të cilit dëshironte që t'i bënte mirë. Një njeri me virtyte të këtilla, vërtet meriton të respektohet. Një njeri me cilësi kaq të mëdha dhe kaq mahnitëse vërtet meriton të duhet. Bujaria është shumë e çmuar, edhe është shumë e madhe tek njeriu të cilit Allahu i ka dhënë pasuri dhe të cilin Allahu e ka begatuar. Mirëpo, tek njeriu i varfër, tek njeriu skamnor, tek njeriu sikur ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njeriu i cili asgjë nuk mbante për vete, njeri me nevoja të shumta. Bujaria tek njeriu i këtillë vërtet është një virtyt shumë i madh i cili për shumicën absolute të njerëzve bëhet edhe i paarritshëm. Megjithatë, këtu nuk përfundojnë virtytet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ato janë të panumërta. Ashtu sikur në aspektin cilësor si si janë të paarritshme dhe janë me të vërtetë shumë mbreslënëse, ato edhe në aspektin e e sasisë janë të shumta dhe të panumërta. Megjithatë, ne do të mundohemi që një nga një këto virtyte t'i trajtojmë. Virtyt tjetër shumë i madh dhe i rëndësishëm në personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte edhe modestia. Modestia e cila burrat e mëdhenj i bën akoma më të mëdhenj. Si komunikonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me të gjitha shtresat e shoqërisë. Ky takim i kësaj radhe është shumë i veçantë. Është i veçantë për arsye se vërtet me këtë takim ne sinjalizojmë një nisje të madhe, një nisje të rëndësishme, një nisje të veçantë edhe për nga forma, edhe për nga përmbajtja. Fjala është për fillimin e realizimit të projektit të Peace TV në gjuhën shqipe. Dhe kjo është një mbushje e një zbrazësie të madhe e cila ka qenë dhe vazhdon të jetë evidente në trojet tona. Fjala është për mungesën e informimit të mirëfilltë islam. Rrethanat kanë bërë që vërtet të ndodhemi në një situatë të këtillë dhe duke mos pasur tendencë që të fajësojmë këtë apo atë, qëllimi është që vërtet të paraqesim para jush fillimin të cilin shpresojmë se do të jetë i mbarë dhe i bekuar. Shpresojmë se ndihma e Allahut dhe përkrahja e tij do të jetë evidente në vazhdimësi fillimin e një tentative për t'ju informuar sa më mirë për islamin ashtu si është. Kjo zbrazti e cila ka qenë evidente tek ne, vërtet ka krijuar edhe keqkuptime, ka krijuar edhe averzione ndaj islamit për arsye se njeriu prej natyrës së tij nuk e ka të lehtë të pranojë dhe të afrohet me një gjë të cilën nuk e njeh. Ai kryesisht insiston të ikë dhe të largohet prej gjërave të cilat nuk i njeh. Mirëpo nëse e kemi parasysh se islami vërtet është një pasuri e madhe, është një kompleks i mrekullueshëm i vlerave, i udhëzimeve, i teorive, i bindjeve, i praksës, i etikës, duke qenë se islami është i këtillë, atëherë vërtet duhet të pranojmë se është humbje e madhe Do të tentojmë që gjatë realizimit të këtij projekti, t'ju ofrojmë juve është vërtet një informim i mirëfilltë për islamin burimor. Me qëllim nuk dua të them islamin e lehtë, ose islamin e mirë, ose islamin pozitiv, ose kështu me radhë, për arsye se në të vërtetë të gjitha këto atribute të cilat i përmenda, si dhe shumë tjera të cilat ndoshta tani nuk ka mundësi t'i përmend, Të gjitha atributet e mirëfillta, të gjitha atributet e mbara dhe pozitive, ato vetëm se i takojnë islamit. Andaj, ne do të mundohemi që para jush të afrojmë një islam origjinal, një islam i cili sapo të jetë i këtillë, ai do të jetë i lehtë, ai do të jetë i butë, ai do të jetë i praktikueshëm dhe i realizueshëm ngase të këtillë e ka bërë dhe e ka shpallur Allahu fuqiplotë. Ne shpresojmë të nderuar shikues se gjatë kohës sa do të kemi rastin të shoqërohemi së bashku, do të dëgjojmë gjëra të cilat nuk i kemi ditur. Dhe ato do të jenë të mirëseardhura për të pasuruar njohuritë tona për të pasuruar kulturën tonë e njëkohësisht për të pasuruar dhe pastruar edhe praktikën tonë. Ndoshta do të kemi rastin që të njihemi apo të rinjihemi me gjëra të cilat i kemi ditur, mirëpo ndoshta nuk i kemi pas të qarta si duhet dhe ky është rasti që ato të sqarohen edhe më tepër. Nëse çdo gjë ka qenë në rregull, atëherë së paku kemi rastin që t'i përkujtojmë gjërat, gjëra të cilat ndoshta pluhuri i harresës tani më vetëm ka filluar t'i mbulojë. Sidoqoftë, kjo është një tentativë që të përjetojmë një islam të mirëfilltë, ashtu sikur është, gjithnjë me qëllimin më të mirë që të pasurohemi, që të ngritemi, që të fisnikërohemi dhe njëkohësisht Të flakim mënjanë të gjitha keqkuptimet, të gjitha paragjykimet, të gjitha rezervat, të gjitha averzionet që me kalimin e kohës ndoshta edhe kanë arritur të shtresohen në vetëdijet tona për shkak të ndikimeve anësore prej gjithandej. Në kohën në të cilën jetojmë, s'ka dyshim se si individ, si shoqëri, si komunitet, Po madje edhe si lloj njerëzor kemi nevojë që për së afërmi të njihemi me Islamin. Andaj ju ftojmë që të shoqëroheni me ne duke mos lënë rastin që të njiheni me Islamin e mirëfilltë. Ju faleminderit. Prej virtyteve shumë madhështore dhe shumë të çmueshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, fjala është për modestinë. Modestia në të vërtetë vjen shprehje kur njeriu me gjithë faktin se plotësohen të gjitha kriteret, janë prezent të gjithë faktorët përreth tij, që ai të jetë mendjelartë. E ka pushtetin, e ka autoritetin, e ka famën, posedon pasurinë, të gjitha të arriturat e mundshme janë përreth tij, dhe të gjitha këto pa dyshim se janë faktorë të cilët e bëjnë njeriun që të ndihet më i lartë, të ndihet më i madh se të tjerët. Megjithatë, nëse përkundër të gjitha këtyre, Ai arrin që veten e tij ta mbajë në nivelin e duhur, të mos lejojë që të shkojë lart, të mos lejojë që të fluturojë, ngase në andjen e njeriut, në anën e tij të errët, në anën e errët të, të pasioneve të tij, qëndron se ai duhet ta konsiderojë veten më të lartë, më të vlefshëm, më meritor se të tjerët, që në të vërtetë në pamjen e jashtme, në pamjen, në pamjen e jashtme, kjo del shumë e shëmtuar dhe është shumë negative. Pra nëse njeriu arrin të vetëpërmbahet i ulët, modest, i afërt me njerëzit, edhe pse i ka të gjithë faktorët përreth që e bajnë më të ngritur, atëherë kjo është modestia e vërtetë. Muhamedi sallallahu aleyhi sallam ishte shumë i privilegjuar. Atë e kishte ngritur Allahu fuqiplotë, e kishte privilegjuar, i kishte dhënë shumë përparësi. Më e madhja ishte se e kishte bërë pejgamber, ishte i zgjedhuri i Allahut në mesin e atyre njerëzve që jetonin me te. Madje jo vetëm kaq, ai ishte i zgjedhuri i Allahut nga i gjithë njerëzimi, gjatë gjithë historisë njerëzore. Dhe këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dëshmonte edhe me fjalët e tija, I nisur nga motivi që të flas për mirësitë që i ka dhënë Allahu i Madhruar dhe assesi për t'u mburrur para njerëzve. Në një transmetim autentik qëndron se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ana sayyid waladi Adam yawm al-qiyamah." Unë jam më meritori, unë jam më i ngrituri, zotëriu i të gjithë bijve të Ademit, i të gjithë njerëzve në ditën e gjykimit. Wa awwalu man yunshaqu alayhi al-qabr. Dhe jam i pari të cilit do t'i hapet varri për t'u ringjallur. Wa awwalu shafi' dhe i pari që do të ndërmjetësojë, wa awwalu mushaffa' dhe i pari që do t'i pranohet ndërmjetësimi. Këto ishin disa përparësi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ia kishte premtuar Allahu i madhëruar për ditën e gjykimit. Dhe ai këto i dinte mirë. Megjithatë, sa herë që fliste për gjëra të këtilla, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte bërë moto të jetës së tij. Gjithnjë thonte wala fakhr, Kur thoshte, unë jam zotëriu i bijve të Ademit në ditën e gjykimit, e shtonte edhe fjalën wala fakhr dhe këtë nuk jam duke e thënë me mburrje. Është e vërtetë se e ndjen veten krenar, mirëpo nuk mburret para njerëzve, nuk e tregon veten se është më i lartë ose më i ngritur ose më meritor sesa njerëzit e tjerë, mirëpo gjithnjë mundohej që ta mbante veten në nivel të barabartë me njerëzit e tjerë. Ekziston një e vërtetë shumë e madhe dhe shumë domethënëse. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në fillim të pejgamberllëkut të tij, Allahu i madhruar i kishte ofruar një ofertë. I kishte ofruar që të bëhej resul, që do të thotë njeri që i shpallet, por njëkohësisht edhe të njëjtën shpalljen, udhëzimet që burojnë prej shpalljes ua komunikon njerëzve, Dhe i kishte ofruar që të bëhej nebi, njeri që i shpallet, mirëpo nuk e ka obligim t'ua komunikojë njerëzve. Dhe me këto dyja e kishte edhe nga një e, ofertë përcjellëse, nëse zgjedh që të jetë resul, që është shkallë shumë e lartë, do të mbetej rob, njeri i thjeshtë, jo i pasur, të mbetej i varfër, skamnor, njeri me, me nevoja të mëdha. Por nëse zgjedhte që të bëhej nebi, do të kishte mundësi që të zgjedhte edhe të bëhej mbret, pushtetar shumë i madh, njeri shumë i pasur. Megjithatë, ajo që dëshmon në këtë rast edhe vë në pah modestinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është fakti se ai kishte zgjedhur që të jetë resul, pejgamberi i Zotit, njeri që pranon shpallje, njeri i cili obligohet t'ia komunikojë shpalljen njerëzimit, por të mbetet njeri i thjeshtë dhe assesi të mos zgjedh të bëhet mbret. Në të vërtetë, ai edhe praktikisht kishte qenë para dilemës, respektivisht kishte pasur para vetes ofertën e kurejshitëve në fillim të shpalljes, kur i kishin thënë, nëse të ka mbetur syri që të bëhesh dikushi, atëherë ne po të ofrojmë që ti të bëhesh mbreti jonë. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e pranoi një gjë të tillë. Ai preferoi jetën modeste. Ai preferoi jetën sikurse jetojnë klasat e ulta të shoqërisë, ngase kjo është më e mirë, kjo ishte më e mirë për te, edhe është më e mirë për secilin. Ai edhe kur ishte ngadhënjimtar, ishte shumë i thjeshtë dhe modest. Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me te, transmeton se në ditën e çlirimit të Mekës, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hyri me ushtrinë e përbërë prej 10000 luftëtarëve, Hyri ngadhënjimtar në Mekë, pamja e tij dëshmonte se ai është me të vërtetë njeri i madh. Pamja se si ka hyrë në Mekë, se si u është ofruar njerëzve, si ka folur me ta, dëshmon se ai njeri nuk ka qenë njeri hakmarrës. Ai është njeri i virtyteve. Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me te, thotë, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hyri në Mekë, e mbante kokën aq ulur, saqë mjekra gati sa nuk i prekte në shalën e devesë së tij. Zakonisht njerëzit kur ngadhënjejnë, zakonisht njerëzit kur korrin fitore, nuk sillen kësisoj. Ata sillen me mburrje, ata dalin me një krenari të madhe para njerëzve, ata nganjëherë vënë në shprehje edhe animet e tyre hakmarrëse, ndëshkuese e kështu me radhë. Megjithate, Madhështia nuk e lejoi Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem që të sillet kësisoj, por përkundrazi, me gjithë faktin se të gjithë faktorët, të gjitha rrethanat ishin që ai të sillej ndryshe, ai u soll me një përulje shumë të madhe, ai u soll me një thjeshtësi shumë të madhe dhe ishte shumë modest. Modestia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e bëri atë shumë komunikativ, e bëri atë shumë të afërt me të gjithë njerëzit. Duke filluar nga familja e tij. Ai ishte shumë i afërt me familjen e vet, me gjithë privilegjin e madh që kishte tek Allahu fuqiplot, me gjithë respektin e madh që kishte tek njerëzit. Njerëzit e respektonin, e donin, e çmonin, e dëgjonin fjalën e tij, e respektonin urdhrin e tij, Megjithatë, kur ishte në shtëpi dhe në mesin e familjes së tij, ai sillej shumë thjesht. Është pyetur Aisha radhiyallahu anha, bashkëshortja e tij, si sillej Muhamedi alejhi selam në shtëpi. Ajo thotë, kur ishte në shtëpi, u ndihmonte familjarëve. Do të thotë, nëse kishte nevojë të gatuhej, ai gatuante. Nëse nëse kishte nevojë të qepej ndonjë rrobë, ai qepte. Nëse kishte nevojë të rregullohej shtëpia, ai rregullonte shtëpinë. Thotë kësisoj ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në shtëpi, e kur vinte koha e namazit, ai dilte dhe falej me njerëzit. Do të thotë në shtëpi ishte shërbëtor i vërtetë i familjes së vet, ishte njeri shumë i i thjeshtë, një njeri shumë modest, shumë i afërt, shumë i përzemërt, ndërsa kur vinte koha e obligimit kolektiv, ai dilte e edhe xhamatit, edhe muslimanëve ua jepte hakun duke i udhëhequr në namaz. Ajo që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam gjithashtu e bën madhështor, është edhe fakti se përkundër pozitës së lartë që kishte në mesin e njerëzve, ai kurrnjëherë nuk i refuzonte ftesat dhe thirjet që i banin njerëzit të klasëve dhe të kategorive të ndryshme. Ai i përgjigjej secilit, ai shkonte tek secili, ai e hante ushqimin e secilit. Madje, ka thënë, leu duitu ila dhira'in eu kira le exhebt, vëleu uhdje i leje dhira'un eu kira le kabilt. Sikur të ftohesha në një gosti, në të cilin do të servohej apo do të ushqeheshim me pjesë shumë të pavlefshme të deles, për shembull pjesa e fundit e kambës apo edhe thundra e saj. Thotë, unë do t'i përgjigjesha ftesës për atë gosti. Po edhe sikur të më dhurohej një këmbë apo thundër e deve, e deles, unë prapë do ta pranoja atë. Për çfarë arsye? Për arsye se pozita e tij nuk e ka penguar edhe nuk do ta pengonte asesi që ai të pranojë edhe dhuratat më të thjeshta, madje edhe ato që në sytë e shumicës së njerëzve ndoshta do të dukeshin të pavlefshme. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kalonte pranë fëmijëve dhe i përshëndeste ata. Nganjëherë ndalej dhe bisedonte me ta. Madje, nuk e pengonte dallimi në moshë dhe në pozitë, që ai edhe të bonte ndonjë mahi me ta në mënyrën më të dashur dhe në mënyrën më përkëdhelëse. Enesi, Allahu qoftë i kënaqur me të, tregon se e kishte një vëlla i cili ishte më i ri, më i vogël se Enesi. Edhe pse edhe vetë Enesi ishte shumë i ri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tregonte se si Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sillej kur e takonte vëllain e vogël të Enesit, duke e përkëdhelur me fjalët ja Eba Umair, madha fa'ala Nughair, e, e thirrte, i drejtohej me Ebu Omeir, me një fjalë, me një epitet me të cilin zakonisht u drejtohen njerëzve të mëdhenj, njerëzve në moshë. Dhe e pyeste, çfarë bëri ai zogu yt i vogël që e kishe? Ai kishte pasur një zog me të cilin luante, si duket më vonë kishte mbetur pa te dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam e përgdhelte dhe e ngushëllonte në këtë formë. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ishte i thjeshtë dhe modest edhe në udhëtimet e tija. Ai hipte në deve, hipte në gomar, hipte në mushkë, udhëtonte në format më të thjeshta, nuk kishte përcjellje, nuk kishte roje e kështu me radhë. Madje kur shtrohej nevoja, ai jo vetëm që hipte vetë në në kafshë të shaluar, por ai i lejonte edhe ndonjërit prej shokëve të tij që të hipnin bashkë dhe kjo aspak nuk e pengonte për arsye se Ai në aspektin njerëzor e ndiente veten vetëm si një individ pjesëtar i asaj bashkësie. Në aspektin njerëzor ai e ndiente veten vetëm si një njeri i barabartë me gjithë ata të tjerët. Andaj nuk kishte dëshirë që në asnjë mënyrë të veçohej dhe të dallohej prej tyre. Këtë ai paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të, e bëri moto të jetës së vet, po njëkohësisht edhe e bëri udhëzim të amshueshëm për të gjithë neve. Ka thënë në një hadith autentik, "Ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Njeriu i cili bëhet modest, përulet Për hir të Allahut, atë njeri Allahu ka për ta ngritur. Dhe me të vërtetë, nëse e shohim një njeri shumë të suksesshëm, një njeri i cili ka arritur në aspektin e arsimimit, në aspektin shkencor, ka grumbulluar pasuri, ka autoritet, ka famë, ka sjellje, ka të gjitha gjërat që të tjerët mund t'i lakmojnë. Megjithatë, nëse ai e mba veten më lart dhe më të madh se sa është në të vërtetë, Kjo do të bëhet shkaktar që vlera e atij njeriu të bie në sytë e njerëzve. Në anën tjetër, nëse e marrim një njeri i cili ndoshta me të arritura të kësaj bote është në një gjendje mesatare, megjithatë, nëse veten e vet e mba ult, edhe është modest duke e ndier veten vetëm si një të barabartë me të tjerët, Kjo do të ndikojë që ai njeri të ngritet dhe për këtë vlen garanca që e dha Muhammedi sallallahu aleyhi sallam se ai që përulet dhe bëhet modest për hir të Allahut, Allahu atë njeri gjithsesi do ta ngritë. Mbesim me shpresë se do të takohemi sërish me virtyte tjera prej virtyteve të Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. Deri në takimin e radhës,